طرف کسی پولی بهت برسه و تو شک باشید اون پول حرامی یا حلال آیا جایز است که پول استفاده کنیم یا نه اگر این پول اگر بدون شغل شغل حرامی هست یعنی اکثر درآمدش حرامه در این صورت که استفاده درست نیست اگر در اکثر درآمدش حلاله جایزه اگر درآمدش مسابیه حلال و حرام هست بعض استفادهش جایزه اما نمیدونید تنها بنابر شک چون ما مشکوکی حرام میکنه بنابر شک چیزی ثابت نمی